Siehst du die Breitling und den Mercedes? Nicht weil's mich zu einem besseren Menschen macht, sondern weil es mich vergessen lässt. Ich war frech zu Baba und hörte leider oft nicht. Doch diesmal soll es ein Gucci-Gürtel sein, der meinen Kopf trifft. Merke, wie sie auf das Doppel-G auf meinem Polo blicken. Nie wieder Bus und Bahn fahren mit deinem Schokotisch. Ich hab leider noch nie eine Musikschule besucht. Aber gib mir eine Beat und ich bin Dynamit mit in die 300 Gramm Goldkette wie ein Sultan Ut. Symbolisch für die Last, die ich auf meinen Schultern trug. Ich hab die, ich geb keinen Fick, Attitüde mir nicht ausgesucht. Doch heute fächert mir das Leben gute Laune zu. Und jeder Millimeter, den ich gehen kann in den Nike Airs, war den Scheiß wert, denn irgendwann schmilzt der Eisberg. Und das ist meine momentane Sicht, ich bin am Scheinen und muss nicht mehr darauf warten, bis ein Sonnenstrahl mich Ich nur auf mein Herz, komme von weit her. Gib nicht auf, ich den Show von den Nike ist. Meine Beine schwer, als ob sie aus Blei wären. Komm, steh auf, ich den Staub von den Nike Airs. Auch wenn die Welt für mich mittlerweile hell aussieht, das Geld ausblieb Raus aus der Kanalisation, rein in die Penthouse-Suite Wenn wer hochfliegt, fliegt, der fällt auch tief ich hab so viele Bündel Geld, die ich aus meiner Tasche rauspack Für jedes Mal, als sie auf uns von oben herabgeschaut habt Und meine Kindheit, sie war ätzend, Brody Da wo ich herkomm, kriegst du nix, nur komplexe, Brody Etwas Flex und Schubi, heute baue ich ein Haus für sie Denn uns geht das Dufte Für jeden Cent, den meine Mama umdrehen wusste. Alle machen große Augen, scheiße, so wird's laufen. Kannst du die Sterne sehen, wenn ich guck auf meine Motorhaube? Damals musste ich Radios aus dem Wagen klauen, weil mir das Geld gefehlt hat für den Macchiato schauen. Doch heute steigt der Flieger erst, wenn ich an Bord bin. Das sind die Karten, die das Leben mir verteilt hat, ich bin all in. Und jeder Millimeter, den ich gehen kann in den Nike Airs, war den Scheiß wert, denn irgendwann schmelzt der Eisberg. Und ich geb auf den Kommentaren einen Fick, ich bin am Scheinen und muss nicht mehr darauf warten, bis ein Sonnenstrahl, mich hör nur auf mein Herz, komm mal von weit her. Gib dich auf, ich dich auf von den Night Airs. Meine Beine schwer, als ob sie aus Blei wären. Komm, steh auf, ich dich auf von den Night Airs. Auch wenn die Welt für mich mittlerweile hell aussieht, werde ich nie die Zeit vergessen, als das Geld ausblieb. Raus aus der Kanalisation, rein in die Penthouse Suite. Denn wer hochfliegt, fliegt, der fällt auch tief. It's your boy 50 Cent, listening to Studio Master Sound with SMS.